أشهد أن عليا ولي الله اشهد ان علیا ولی الله دوباره همزه رو خوب اش هیا رو خوب بگیم اشهد ان نونو بعد نگه داریم ان و این نون و در واو ادغام میشه و ولی الله هی آخرش هم بگیم ولی الله بفرمایید یه بار دیگه اشهد ان علی ولی الله آفرین حالا بند بعدی اشهد ان علی حد ه اظهار میشه نون نگه نداره نونو علین حد هشان بهه داره اشهد ان علی حجت الله بخونید اشهد ان علی حجت الله الله ان اونش رو نگه دارید یه بار دیگه تکرار کنید اشهد ان علی حجت الله